بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بقم درس مزد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتلكي باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء <clears throat> shirkdan qo'rqishlik haqidagi bob dedilar o'tgan darslarimizda tavhidni haqiqati va uni ro'yobga chiqarishlik va uni fazilati to'g'risida bo'lgan mavzular etildi endi bir odam tavhidni bilgandan keyin va tavhidni tushungandan keyin va o'shani bir ro'yobga chiqqan ro'yobga chiqargandek bo'lsa agar u xotirjam bo'lib qolmasin shu bilan mana shundoq tavhidda qolib ketar ekanman manga hech qanaqa shirk ziyon tegmas ekan deb xotirjam bo'lib qolmasin balkim mana shu tavhidini har doim saqlashga harakat qiladi va shuning bilan shirkdan qo'rqib va ehtiyot bo'lib saqlanib yashaydi sababi shirk bu Alloh subhanahu va taoloni haqqiga tajovuz qilishlik va Alloh subhanahu va taoloni uluhiyatida kamsitishlik va u zot taologa yomon gumonda bo'lishlikdir. Bu eng katta gunoh bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu dunyo va oxiratda unga eng yomon va eng qattiq darajadagi uqubatlarni beradi. shuning uchun mana shu bobga innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha degan oyatni dalil qilib keltiradilar albatta Alloh subhanahu va taolo unga o'ziga sherik kelti sherik qo'shilishligini va sherik keltirilishligini kechirmaydi ويغفر ما دون ذلك liman yasha va ana shu shirkdan boshqa gunohlarni shirk darajasiga yetmagan gunohlarni xohlaganiga xohlagan bandasiga kechiradi dar haqiqat mana shu oyatdan tushunamizki muvahhid odam tavhidni bilib va uni qadriga yetgan odam bobga muvofiq shirkdan qo'rqishligi lozim bo'ladi va nabiy sollallohu alayhi vasallamning ashoblari yaxshilikni bilishligi bilan birga yomonlikni ham o'rganishgan ana shu yomonlikni qilishlik uchun emas balkim ana shu yomonlikdan saqlanishlik uchun ana shu yomonliklarni eng boshida turadigan narsa u Allohga shirk keltirishlikdir kimda kim agar faqatgina yaxshilikni biladigan bo'lsa va yomonlikni tanimaydigan bo'lsa u o'zi bilmasdan yomonlikni qilib qo'yishi mumkin shuning uchun hudayfa radhiyallohu anhu aytadilarki sahih muslimdagi mashhur hadisda كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الله odamlar nabiy sollallohu alayhi va sallamdan yaxshilik haqida so'rashardi va man nabiy sollallohu alayhi va sallamdan yomonlik haqida o'rganib bilardim so'rab u yomonlik qilishlik uchun emas mahofata yudrikani o'sha yomonlik menga yetib qolishlikdan va ana shu yomonlikni bilmasdan qilib qo'yishlikdan shuning uchun ba'zi ahvollarda odam tavhid egasiman deb o'ylaydi-yu, lekin o'zi shirk to'lisida to'g'risida bir to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganidan keyin shu sabablik o'zi shirkka yo'liqib qolganini bilmaydi shuning uchun shayxul islom taymiy rahimaulloh aytadilarki islomning to'liqligi yaxshilikka buyurishlik va yomonlikdan qaytarishlik bilan bo'ladi va kimda kim faqat yaxshilik joyida va yaxshilik muhitida agar yashab e, ulg'ayadigan bo'ladigan bo'lsa va yomonlikni bilmaydigan bo'lsa o'zi bilmasdan yomonlikka yo'liqib qolishi mumkin va u yomonlikdan saqlanishlik va unga qarshi chiqishlikni uddasidan chiqolmasligi mumkin ammo u ham yaxshilikni bilib va o'shani amal qilib va yomonlikni ham o'rganib undan saqlanadigan bo'ladigan bo'lsa unda nabiy sollallohu alayhi vasallamning ashoblarini yo'lda bo'ladi shuning uchun aytadilarki shayx islom taymiy rahimaulloh aytadilarki Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashablarining iymonlari eng oliy iymon bo'ldi. Sabab ular yaxshilikni ham, yomonlikni ham to'liq darajada bilishdi. Va mana shu bilishlik sabablik ana shu yomonliklardan to'liq darajada salomat bo'lishlikka harakat qilishdi. Tepada aytganimizdek, bu yomonliklarni eng boshida turadigan shirk va nabiy sollallohu alayhi vasallamning ashoblari mana shu yomonlikni boshi bo'lgan shirkdan eng salomat bo'lgan shaxslardir demak alloh subhanahu va taolo aytadiki innalloha la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru ma duna zalika liman mana shu alloh subhanahu va taolo kechirmaydigan gunoh nima uchun sababi u Alloh subhanahu va taoloning haqqiga tajovuz qildi va shuningdek Alloh subhanahu va taologa yomon gumonda bo'ldi va unga shirk keltirdi. va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Undan boshqa gunohlarni xohlaganiga kechiradi. Mana shu oyatda musulmon ummatini kufrga chiqaruvchi shaxslar bo'lgan xavorijlarga rad bordir bu oyatda va shuningdek mu'tazilalarga sabab Alloh subhanahu va taolo aytadiki va yaghfiru ma dun zalika liman yasha ana shu shirk va kufr darajasiga yetmagan katta gunohlarni agar tavba qilmasdan o'ladigan bo'lsa Allohning mashiatida bo'ladi, xohlashida bo'ladi, xohlasa uni kechirib yuboradi. shuning uchun shayx islom taymiy rahimaulloh ki bu o'rinda va yaghfiru ma innalloha la yaghfiru kechirmaydi Alloh Allohga shirk keltirilishlikni kechirmaydi degani bu tavba qilmasdan o'lgan odamga ammo tavba qiladi qilgan bo'ladigan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo hatto shirkni ham kechiradi. Sabab Alloh aytadiki: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam mani bandalarimga ya ibadi ey mani bandalarim o'zlarini nafslarida isrof qilib haq tajovuz haq chegarasidan tajovuz qilgan shaxslarga aytingki la taqnatu min rahmatillah Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmanglar. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Albatta Alloh subhanahu va taolo gunohlarning hammasini kechiradi. Bu gunohlarning hammasini kechiradi, ya'ni mana shu dunyoda Alloh subhanahu va taologa kimda kim tavba qiladigan bo'lsa, hatto shirkdan tavba qiladigan bo'lsa Alloh kechiradi. Ammo tavbasiz o'ladigan bo'lsa, katta katta shirk bilan o'tadigan bo'lsa u Alloh subhanahu va taoloning mag'firatidan noumid bo'ladi va shuningdek Allohning abadiy azobiga mustahiq va haqli bo'ladi. Ammo katta gunohlardan bo'lgan shirkdan boshqa katta gunohlarni qiladigan bo'lsa, u Allohning mashiatida bo'ladi agar tavba qilmasdan o'ladigan bo'lsa. Innalloha la yaghfiru yushraka bih va yaghfiru ma duna zalika liman yasha degan oyatimiz mana shu qisqacha ma'nosi demak mana shu oyat tepadagi aytilgan bobga muvofiqdir munosib وقال الخليل عليه الصلاة والسلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام وخليل عليه الصلاة والسلام يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى دعاء قلب vajnubni va baniya an na'budal asnam. Mani va mani zurriyotimni butlarga ibodat qilishlikdan uzoqda qilgin. Ibrohim alayhi salatu vassalam hayotlariga agar bir nazar tashiydigan bo'lsak, u kishi eng qattiq shirk bilan kurashgan payg'ambarlarning biri balkim ana shu payg'ambarlarning imomlaridan hisoblanadi o'ziyu o'zini bolalariga mana shu butlarga ibodat qilib shirk keltirishlikdan qo'rqib turibdi shu o'rinda bir ibrat borki Ibrohim va vassalom butlarni qo'li bilan sindirib va shunga butun vujudi bilan qarshi bo'lib Alloh subhanahu va taoloning yo'lida hamma narsadan tauhid uchun hamma narsadan kechgan payg'ambar alayhi salatu vassalam mana shu shirkdan qo'rqib shuning uchun Teymi Rahimahullah rahimaulloh ki, وَمَنْ يَأْمَنُ balaa ba'da ibrohim ibrohim alayhissalotu vesselamdan keyin kim o'ziga kafolat berolmaydi kim shirkdan salamat deb xotirjam bo'ladi ibrohim alayhissalotu vesselam mana shu shirkdan qo'rqadigan bo'lsa demak undan boshqalar minbobi avlo qo'rqishligi lozim bo'ladi وجنبني وبني أن نعبد asnam bu dalolat qiladi har bitta mu'min o'z nafsiga kufrdan shirkdan nifoqdan qo'rqishligi kerak bo'ladi shuning uchun ibn abi mulayka rahimahulloh aytadilarki adraktu 30 min ashabin nabiy sallallohu alayhi va sallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi man dinlar nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan 30 tasiga yo'liqdim shularning hammasi har biri o'z nafsiga nifoqdan qo'rqardi munofiq bo'lib qolishlik yoki unda unda ana shu munofiqlarning sifati bo'lib qolishligidan qo'rqardi bu dalolat qiladiki mo'min odam xotirjam bo'lmaydi hech qachon shuning uchun imom ahmad rahimaullohga ey imom qachon rohat tinchlik xotirjamlik qachon bo'ladi deganlarida matar rohaya imom deganlarida fi avvali qadamin fil janna deganlar jannatga birinchi qadamni qo'yilganda shunda rohat xotirjamlik bo'ladi ungacha mo'min odam har doim ehtiyotkorlik va juda bir ziyraklikda bo'lishlik kerak va junubni va baniya an na'budal asnam mana shu oyat shu ma'noga dalolat qiladi va keyingi hadisda aytadilarki va fil hadisi axvafu ma axafu alaykum ash-shirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya dedilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarga sizlarga eng qattiq qo'rqadigan narsam shuki, u kichik shirk dedilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va vasallamdan so'rashdi, nima u kichik shirk degan deyishganida Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, ar-riya dedilar. riyokorlik dedilar bu dalolat qiladiki shirk ikki xilga bo'linadi katta shirk va kichik shirk katta shirk nima u deb aytiladigan bo'lsa u Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga bo'lishligi kerak bo'lgan ibodatlarda Allohga boshqasini shirk keltirishlik va uni jazosi jahannamda abadiy qolishligi va unga kechirim bo'lmasligiga sabab bo'ladi ammo kichik riyo bo'l e, kichik e, shirk bo'ladigan bo'lsa u oz riyo va ba'zi bir shaxslar gapiradigandek sizni va Alloh va sizni xohlaganingiz bo'ladi siz bo'lmaganingizda endi nima qilardim degan gaplarni gapirib yuboramiz ba'zida mana ham kichik shirkka bo'ladi shirkka kiradi tilimizdan shundoq chiqib ketadi siz qildingizda yaxshi deb siz bo'lmaganingizda nima qilardim degan gaplarni gapiriladi bu Alloh subhanahu va taologa shirk keltirilyapti lafzda bo'lsa ham ammo u ma'noda bo'lib qasd bilan qilinadigan bo'lsa unda katta shirkka yetib qolishi mumkin bu gaplar va mana shu shirk kichik shirkka nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablarida qo'rq ashablariga mana shu kichik kichik shirkdan qo'rqqanlar endi kichik shirkdan nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablariga qo'rqadigan bo'lsa qo'rqqan bo'lsalar demak olimlarni bir yetadiki, ey musulmon san katta shirk shirkdan ham qo'rqin sabab nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlarini ashoblarini xolis tavhidga tarbiya qilishliklari bilan birga u nabiy sollallohu alayhi vasallam o'z ummatlariga ashoblariga kichik shirkdan qo'rqishdi qo'rqdilar shunda kichik shirk nima u deb so'raganlarida riyo riyo qilishlik riyokorlik dedilar Ya'ni riyokorlik degani arab tilida riya ru'yadan olingan. Ya'ni bizada aytiladi xo'ja ko'rsinga qilishlik. Ya'ni birovni birov qilgan yaxshiligini ko'rarmikin va shu bilan e, maqtarmikin yoki shu sababli meni yaxshi ko'rarmikin degan ma'noda bir qilingan amal bo'ladi. Va bu ko'rsinga emas, eshitsinga desa ham bo'laveradi. mana ham riyo bo'ladi lekin u arab tilida sum'a deyiladi shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam anas roziyallohu anhu anhuning hadislarida ibn mojada nabiy sollallohu alayhi vasallam e, talbiya hajga talbiya etib turgan vaqtlarida aytadilarki allohumma hajjatan la riyaa fiha va la sum'a yo ey Alloh bu hajim shuna shunaqa haj bo'lsinki unda hech qanaqa riyo ham yo'q birovlarni ko'rishligiga umid qilinadigan va sum'a birovlarni bir eshitishligi uchun qilinadigan bir haj qilmagin va bu dalolat qiladi mo'min odam shirkni kattasidan ham va kichigidan ham ehtiyot bo'lib saqlanishligi kerak bo'ladi ammo e, bir fiqiy masalaga kelib to'xtaladigan bo'lsa ana shu kichik riyo bir mo'minning amaliga aralashib qolsa unda amali nima bo'ladi u botil bo'ladimi yoki salomat qoladimi degan so'roq kelishligi mumkin mana shu o'rinda olimlar aytishadiki mana shu o'rinda ikki holat bo'lishi mumkin o'sha e, ibodatni boshida boshidan oxirigacha bo'lishligi mumkin yoki unga ibodatga Alloh uchun kirishgandan keyin tashqaridan kirib qolishligi mumkin. Masalan, birinchi qismiga bir odam ibodatini, bir yaxshilikni boshidan Alloh subhanahu va taolodan boshqasiga qilgan niyati bu amali botil bo'ladi. amali botil sabab alloh subhanahu va taolo aytadiki taraktuhu va shirka o'zini ham qilgan shirki amalini ham tashadim ya'ni Alloh qabul qilmaydi uni ammo u ibodatini yolg'iz Allohni o'zi uchun boshladi ammo amal aslida Alloh subhanahu va taoloni o'zi yolg'iz o'zi uchun boshlangan bo'lsa va unga shirk tashqaridan kiyilib keyin qo'shiladigan bo'lsa unda ikki holat bo'ladi o'sha riyo kirgan vaqtida ana shu riyoga qarshi harakat qilsa riyoni haydashga harakat qiladigan bo'lsa unda u shayton bilan kurashgan hisoblanadi va amali botil bo'lmaydi bu o'rinda uni misoliga bir shaxs namoz boshladi Alloh uchun keyin ishxonasidagi bir boshlig'i ko'rib qolishi mumkin yoki unga bir hurmatli odam ko'rib qolishi mumkin va shu orqali unga riyo kirib kelishi mumkin shu o'rinni o'zida shu vaqtni o'zida ana shu riyoni haydasa u kurashadigan bo'lsa inshaalloh uni ibodati botil bo'lmaydi ammo ana shu riyoga davom beradigan bo'lsa va rukusini sajdasini chiroyli qilib uzoq ruku qilib yoki ovozini qiroatlarini o'zgartirib chiroyli o'qib ana shu riyoga davom beradigan bo'lsa unda ibodati botil bo'ladi namozga o'xshagan ibodat botil bo'ladi sabab hammasi bir ibodat bo'lib hisoblanadi ammo u mana shu sifatdagi ibodat bo'linadigan ibodat bo'ladigan bo'lsa unda riyo aralashgani botil bo'ladi riyo aralashmagani botil bo'lmaydi masalan bir odamni 100 so'm bo'ladigan bo'lsa o'sha 100 so'mni hammasini sadaqa qilmoqchi lekin 5 so'mini berayotganda riyo aralashdi uni haydamadi riyoga qarshi kurashmadi mana shu 5 so'm qilgan riyosi ibodati botil bo'ladi ammo 95 da alohida hisob unga unga riyo aralashmagani salomat bo'ladi riyo aralashgani botil bo'ladi sababi tepadagi namozni botil bo'lishligining sababi hammasi bir muttasil bir ibodat hisoblanadi bitta ruku bitta sajda sabab namozga kirishlik takbirdan tahrimgacha e, taslimgacha bitta ibodat hisoblanadi ammo boyagi sadaqani hisoblaydigan bo'lsak har bitta 5 so'mni bo'lak bo'lak beradigan bo'lsa har bittasi bo'lak bo'lak alohida ibodat bo'ladi va har bittasiga alohida hukm bo'ladi demak mana shu holatda dalolat qiladiki bu shirkning nima amalni bekor qilinishligi va botil qilinishligi va u nabiy sollallohu alayhi vasallam o'z ummatlariga eng qattiq qo'rqqan e, amallardan ma'siyatlardan bu hisoblangan وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه aytadilarki kimda kim Alloh subhanahu va taolodan boshqasiga duo qilib o'ladigan bo'lsa jahannamga kiradi dedilar kimda kim Allohdan boshqasiga duo qilib duo qilishligi hayotini oxirida bo'lsa va u Allohni yolg'iz o'ziga 50 yil ibodat qilsa va o'lishligidan oldin Allohdan boshqasiga bir marta duo qiladigan bo'lsa, uni amalini hammasi bekor bo'lib, uni jahannamga kirishligiga sabab bo'ladi daholan naro deganda ba'zi bir olimlar aytishadiki mashhidda abadiy sifatida va mangulik sifatida kiradi deb ziyoda qilinadi ma'nosida deyishadi sababi Alloh subhanahu va taolo aytadiki innahu may yushrik billah faqad harramallohu alayhi al-janna va ma'wahu an-nar va ma lil zolimin min ansar kimda kim Allohga shirk keltirsa, Alloh subhanahu va taolo unga jannatni harom qilib, unga do'zaxni jahannamni joy qilib tayyorlab qo'yadi. Jannat unga harom bo'lgan odam so'zsiz abadiy do'zaxda qoladi. Qanchalik chiroyli yaxshi amallar qilgan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo aytgandek, "Va qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." ularni qilgan amallarini oldiga keldikda va uni bir to'zondek yo'q qildik. Sababi Allohdan boshqasiga bo'lishligi uni butun amallarini hammasini botil qilishligiga sabab bo'ladi. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an nar Bu dalolat qiladiki, 5 vaqt namoz o'qib va ibodatlarni qilib, shu bilan birga qabrlarga borib ana shu qabr egalaridan menga dunyoni oxiratda yaxshiliklarini bergin bola bergin yoki shunga o'xshagan o'zi umidvor bo'lgan narsalarni Allohdan boshqasidan so'rashligi bu qilgan amallarini hammasini botil qiladi. Alloh aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aytadiki, la in ashrakta la yahbatanna amaluk va la takunanna Agar Allohga shirk keltiradigan bo'lsang, amaling hammasi bekor bo'lib va qiyomatda husron abadiy ziyon ko'ruvchilardan bo'larding dedilar. Dedi. Demak, bu tepada aytilgandek bobga munosib va haqiqatda har bitta mu'min shirk keltirishlikdan va mushrikni darajasiga yetib dunyo oxirat hasoratiga yo'liqishlikdan saqlanishlik kerak bo'ladi ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار kimda kim Alloh subhanahu va taologa e, unga hech narsani shirk keltirmasdan yo'liqadigan bo'lsa jannatga kiradi va kimda kim Allohga yo'liqqan vaqtida unga sherik keltirgan holatda yo'liqadigan bo'lsa jahannamga kiradi dedilar bu hadisni qisqacha ma'nosi kimda kim Alloh subhanahu va taologa sherik keltirmasdan qancha gunoh qilgan bo'lsa ham mana shu dunyodan tavba qilmasdan o'tgan bo'lsa ham shirk bilan shirkdan salomat bo'lib o'tadigan bo'lsa u Allohning ixtiyori va mashiasida bo'ladi xohlasa uni do'zaxga solib azoblaydi jazosiga yarasha va xohlasa uni gunohini kechirib to'g'ri jannatga kirgizadi demak mo'min odamning Allohga muvahhid va tavhid bilan yo'liqqan odamni oxir maoli oxir natijasi jannatga bo'ladi oxir natija tavhid egasini oxiri jannatga bo'ladi orada bir do'zaxda kuyishlik bo'lsa ham lekin bu bundan bu ma'nodan o'ylanmasinki do'zaxga kirishlik oddiy narsa ekan bu kirsak ham oxir borar ekanmiz-ku baribir deb bir kuni mana shu dunyoni ming kuniga to'g'ri keladigan oxiratni kunini yengil salashlik kerak emas ammo kimda kim qancha yaxshi amallar qilsa ham lekin Allohga yo'liqqan vaqtda unga shirk keltirgan holatda yo'liqadigan bo'lsa uni boradigan joyi do'zax bo'ladi va ana shu ana shu do'zaxda abadiy va mangulik holatida qoladi va e, bu tepadagi oyatlar va o'qilgan hadislar bobga munosibki har bitta mu'min la ilaha illalloh kalimasini yetib va uni tahqiq qilib ro'yobga chiqarib butun ana shu la ilaha illalloh kalimasi talab qilgan amallarni qilib va qaytarilgan narsalardan qaytsa ham o'z iymoniga e'tibor berib va har doim saqlanishlikda va ehtiyotkorlikda bo'lishlik kerak sabab bu shirk eng shayton eng birinchi bandani yo'liqtirishlikka harakat qiladigan amallardir. Tepada aytganimizdek Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, bandaga shayton 6 yo'lli birimini ham kiradi. Shu olti yo'lni eng birinchisi bandani shirkka yo'liqtirishlikka harakat qiladi. Agar shirkka yo'liqtirishlikka muvaffaq bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Undan nariyog'iga u shaytonlarning biri bo'ladi. O'shani askarlariga aylanadi. Undan keyin haddis vala haraj xohlagan gunohini qilaveradi u yoqga shuning uchun bu gunohdan bu kechirilmas bo'lgan bir gunohdan iloji boricha saqlanishlik uni kattasiyu kichkinasidan salomat bo'lishlikka va unga olib boradigan sabablarni o'tgan darsda aytganimizdek sabablaridan ham salomat bo'lishlikka harakat qiladi shu bilan bugungi darsimiz nihoyatiga yetadi inshaalloh subhanakallohumma bihamdik shadu alla ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma salli ala muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين